32 skirsnis. Na, kaip sekasi Darnvėjui, šiek tiek vėliau paklausė Peinas, juk jūs ką tik aplankėte jį. Dvasininkas persibraukė ranką kaktą. Nepagalvokite, kad man galvoje pasimaišė, tarė jis liūdnai šyptelėdamas. Turbūt nuo dienos šviesos studijoje man apraibo akys, bet garbė žodis, Darnvėjaus figūra stovinti priešais tą portretą, kažkuria akimirką pasirodė man keista. O, tai dėl jo raišumo, skubiai atsakė Barnetas. Mes visi tą žinome. Kągi mes žinome? Šaižiai, bet pritildytų balsų paklausė Peinas. Nemanau, kad mes viską arba bent ką nors apie tai žinome, kas atsitiko jo kojai ir kas atsitiko jo protėvio kojai. Apie tai šiek tiek rašoma knygoje, kurią neseniai varčiau šeimos archyve, tarė Vudas. Aš jums ją atnešiu. Ir jis dingo bibliotekoje. Man rodos, ramiai tarė tėvas Braunas, misteris Peinas paklausė ne šiaip savo. Galiu iškloti viską iš karto, pasakė Peinas dar tyliau. Galų galia juk viską galima logiškai išaiškinti. Bet kuris žmogus gali nusigrimuoti pagal portretą. Ir ką mes žinome apie tą darnvėjų, elgėsi gana keistai. Visi nustebę sužiūro į jį, tik dvasininkas atrodė visiškai ramus. Manau, kad senasis portretas niekada nebuvo fotografuotas, tarėjais, todėl darnvėjus ir nori tai padaryti. Nematau čia nieko blogo. Viskas labai paprastai išaiškinama, tari Vudas šypsodamasis. Jis ką tik sugrįžo su knyga rankoje. Tuo metu jam už nugaros juodmedžio laikrodžio mechanizmas sugirždėjo ir nuskambėjo septyni ritmingi dūžiai. Kartu su paskutiniu dūžiu viršuje kažkas driokstelėjo ir namas sudarebėjo tarsi nuo perkūnijos. Tėvas Braunas puolė prie įvijų laiptų ir buvo jau ant trečios pakopos, bet tuo metu viskas nutilo. O viešpatie, sukliko Peinas, juk jis ten vienas. Taigi rasime jį ten vieną, tarė tėvas Braunas, neatsigręždamas ir dingo viršuje. Likusieji atitokę nuo išgaščio, suparaližavusio kūną, vienas per kitą puolė akmeniniais laiptais aukštyn į naująją studiją. Tėvas Braunas neapsiriko. Jie rado darnvėjų vieną, gulinti tarp aparato duženų, trys ilgo štatyvo kojos styrojo groteskiškai atsikišusios, o sutrauktoji jo paties koja juodavo ant grindų kaip ketvirtoji. Iš pirmo žvilgsnio juoduojantį krūvą atrodė apgleipta didžiulio širpaus voro. Vos palietus paaiškėjo, kad dar nvėjus nebegyvas, tik portretas kaip niekur nieko stovėjo ant Molberto. Geriau įsižiūrėjus imdavo rodytis, kad jo akis pikdžiugiškai šaiposi – Gal valandai praslinkus, tėvas Braunas, besistengdamas apraminti paklaikosius namiškius, susidūrė su senuoju mažordomu, kažką murmančiu panausėje, monotoniškai kaip anas laikrodis, tiksėjęs ir mušęs mirties valandas. Net nesuprasdamas žodžių, dvasininkas žinojo, ką senis kartoja. Su septintuoju įpėdiniu aš sugrįšiu, su septintuoju dūžiu vėl išeisiu. Jam besiruošiant tarti pagodo žodžius, senasis tarnas sumai atitoko, jo veidą iškreipi piktis, murmėjimas virto riksmu. Tai jūs, šaukė jis, jūsų ta savo dienos šviesa. Gal ir dabar sakysite, kad nėra darn vėjų lemties? Pasakysiu tą patį, kaip ir anksčiau, ramiai atsakė tėvas Braunas ir patelėjas pridūrė. Tikiuosi, jūs įvykdysite nelaimingojo Darnvėjaus paskutinį norą ir pasirūpinsite, kad fotografija būtų išsiųsta nurodytų adresu. Fotografija, pasipiktino daktaras. Kam to bereikia? Bet kad ir keista, jokios fotografijos nėra. Matyti jis taip ir e, nenufotografavo portreto, nors keurą dieną krapštėsi prie aparato. Tėvas Braunas staigiai atsisuko. Nufotografuokite patys, tarė jis. Vargšas Darnvėjus buvo gerai sugalvojęs. Be galo svarbu nufotografuoti portretą kai daktaras dvasininkas ir abu dailininkai tamsi ir liūdna procesija traukė per rudai gelsvus mėlynus, kurį laiką visi tylėjo. Tartum perkūnas iš gedro dangaus toji pranašystėje įsipildė tuo momentu, kai visi buvo ją pamiršę kai daktaro ir dvasininko galvos buvo kupinos racionalių minčių, kaip fotografo studija dienos šviesos. Jie būtų galėję racionaliai mąstyti, kiek širdis geidžia, bet septintas įpėdinis ėmė ir staiga sugrįžo, o septintą valandą ėmė ir staiga išėjo į Anapus. Aš bijau, kad dabar visi ir visiems laikams patikės Darnvėjų lemtimi, prabilo Martinas Vodas. Yra vienas, kuris nepatikės, atrėžė daktaras. Kodėl turėčiau pasikliauti prietarais, jeigu kas nors panoro pasidaryti galą? Jūs manote, kad nelaimingasis Darnvėjus nusižudė, paklausė dvasininkas. Aš tuo įsitikinęs, atsakė daktaras. Galėjo būti ir taip, sutiko pašnekovas. Jis buvo vienas, o tamsiame kambaryje visas rinkinys nuodų. Be to, Darnvėjai jau yra darę tokių dalykų. Vadinasi, jūs netikite, kad čia išsipildė giminės prakeikimas – Ne, atsakė daktaras. Aš tikiu tik tai vienu giminės prakeikimu, jų kraujomaišą. Aš jau sakiau, kad jie įsigimsta, kad daugumas pusiau išprotėja. Jeigu kraujas pradeda stingti jūsų gyslose tartum vanduo pelkėje, jūs pasmerktas degeneracijai. Nesvarbu, ar norite to ar ne. Paveldimumo dėsnių negalima išvengti, mokslo įrodytų tiesų negalima paneigti. Dar nvėjų protai irsta, kaip ir jų senosios pilies plytos bei akmenys, ardomi jūros ir surių vėjų. Savižudybė, žinoma, tai savižudybė, drįstu teikti, kad šitoje giminėje visi anksčiau ir vėliau baigė gyvenimą savižudybėmis. Turbūt tai geriausia, ką jie gali padaryti. Mokytam vyrui postingaujant, peino atminties taiga nuostabiai aiškiai iškilo dar dviejų dukters veidas iš beprošvaistinės tamsos išnyranti kaukį – tragiška išbliškusi, tačiau spindinti, akinančių ir beveik nemirtingų grožių. Jis atvėrė burną, bet negalėjo ištarti nei žodžio. Vadinasi, kreipėsi tėvas Braunas į daktarą, jūs vis dėlto tikite prietarais? Kaip tai tikite prietarais? Aš tikiu, kad šiuo atveju žmogžudystė buvo neišvengiama, moksliškai traktuojamų faktų išdava. Na, aš negalėčiau pasakyti, kad jūsų moksliški prietarai geresni už kieno nors mistiškus prietarus, atsakė dvasininkas. Ir vieni ir kiti paverčia žmogų paralitikų, nepajėgiančių ne pirštą pajudinti, kad išgelbėtų savo gyvybę ir sielą. Keturėlis sako, kad darnvėjams lemta žūti, o jūsų mokslinis horoskopas tvirtina, kad darnvėjams lemta nusižudyti. Ir vienu ar kitu atveju jie paverčiami vergais. Pamenu, sakėte, jog racionaliai vertinate šitos dalykus, tari daktaras Barnetas. Nejaugi jūs netikite paveldimumu? Aš sakiau, kad tikiu dienos šviesa, garsiai raiškiai atsakė dvasininkas – ir neketinu rinktis vieno ar kito prietarų tunelio, abu jie veda į tamsą. Štai jums įrodymas, visi klaidžiuojate tamsoje, nei nenujausdami, kas iš tiesų atsitiko tuose namuose. Jūs kalbate apie savižudybę, paklausė Peinas. Aš kalbu apie žmogžudystę, atsakė tėvas Braunas ir nors jis ištarė tuos žodžius tik šiek tiek garsiau, jo balsas tarytum nuaidėjo per visą pajūrį. Taip, tai buvo žmogžudystėj, bet žmogžudystėj įvykdyta žmogaus valia, kuriai viešpats Dievas suteikė laisvę. Peinas niekad nesužinojo, ką tuo metu atsakė kiti, nes dvasininko ištartas žodis savotiškai paveikė jį ir sukrėtė tartum trimito signalas ir sukaustė vietoje. Trejetas vyriškių nutolo, o peinas tebestovėjo smelynų tyrlaukio viduryje, kraujas markiai pulsavo gyslomis, plaukai, kaip sakoma, piesto atsistojo, bet kažkodėl pasijuto neapsakomai laimingas – Psichologinis procesas, pernelyg staigus ir pernelyg painus, kad pats galėtų susigaudyti, jau virto sprendimu, kurio dar neįstengė analizuoti, tačiau sprendimas reiškė įsivadavimą. Dar kiek pastovėjęs, jis apsisuko ir lietai nuklampojo per smelynus atgal pas darnvėjus. Ryštingai žingsniais sudrebinės tiltą per grioviais, nusileido laiptais, skardaus aido lydimas, ėjo per ilgas menes, kol priejo kambarį, kuriame sėdėjo Adelaidėj Darnvėjai bliškio šviesos iš ovalinio lango aureolėje, tarytum visų pamiršta šventoji palikta mirties klonyje. Į pakėlę akis, nustebęs jos veidas atrodė dar išžavingesnis. Kas atsitiko, paklausė jį, kodėl jūs sugrįžote? Aš sugrįžau dėl miegančiausios gražuolės, atsakė jis, tramdydamas juoką. Šitą senapilis nugrimzdo į miegą prieš kažkiek šimtmečių, kaip sako daktaras, bet jums nereikia įsivaizduoti save sena. Eime aukštyn į dienos šviesą ir jums atsivers tiesa. Pasakysiu jums žodį, kraupų žodį, bet tas žodis įsklaidys jūsų nelaisvės kerus. Ji nesuprato nei žodžio iš tos kalbos, bet kažkoks impulsas privertė atsikelti, leistis vedamai per ilgą salę, paskui laiptais aukštyn ir galų gale į lauką po vakaro dangumi. Sunikės parkas leidosi prie jūros. Senas fontanas su tritonu pažaliavo nuo laiko – Iš išdžiūvusio rago į tuščią baseiną jau seniai nebetryško vanduo. Praeidamas Peinas dažnai matydavo tą vienišą siluetą vakaro dangaus fone, lyg kokį sudužusios laimės simbolį. Praeis kiek laiko dar neseniai manėjais ir tušti baseinai užsipildys, bet šį kartą tai bus drumstas, žalsganas ir apkartęs jūros vanduo. Gėlės jame paskes, pasmauktos jūros dumblių dar dviejų duktei atiduos savo ranką lemčiai ir prakeikimui, tokiems pat kurtiems ir negailestingiems kaip jūra. Bet dabar Peinas padėjo ranką ant bronzinio tritono, jausdamas, kaip kaupėsi milžino jėga ir papurtė jį, lyg būtų norėjęs nuversti nuo piedestalo piktąjį parko dievaitį. Tai, ką jūs norite pasakyti, paklausė jį, kas tai per žodis, kuris mus išvaduos, ta žodis žmogžudystiai tarė jis, bet jis atneša laisvę su gaiviu pavasario gėlių kvapnumu. Ne, tik nepagalvokite, kad aš ką nors nužudžiau. Bet po košmariškų sapnų, kuriais jūs gyvenote, faktas, kad kas nors gali būti nužudytas, savaime gera žinia. Jums dar neaišku? Košmarai, kurie jūs kankino, buvo jumise pačioje. Darnvėjo lemtis glūdėjo pačiuose darnvėjose. Jis kleidėsi tartum siaubingo augalo žiedas – Nuo jos nebuvo galima pasprukti net ir laimingo atsitiktinumo dėka. Ji buvo neišvengiama, kad ir kuo ją aiškintum. Senosiamis vaino legendomis ar supermoderniška Barneto paveldimumo teorija. Tačiau žmogus žuvė šiandien nebuvo nei magiško prakeikimo, nei paveldėtos beprotystės auka. Jį nužudė. Aišku, mums toji žmogžudystė, kaip ir kiekviena žmogžudystė, nelaimė. Tiesilis ir ramybėje – bet kartu tai ir laimė, nes ji, tartum dienos šviesos spindulys, paėjo iš šalies. Humai ji nusišypsojo. Man regi supratau. Nors kalbate kaip lunatikas, aš supratau. O kas jį nužudė? Aš nežinau, atsakė jis negudraudamas, bet tėvas Braunas žino. Tėvas Braunas pasakė, kad tai padarė valia, laisva kaip jūros vėjas. Tėvas Braunas nuostabus žmogus, patilėjusi tarė jį, Jis buvo vienintelis šviesulys mano gyvenime, kol, kol, perklausė Peinas, impulsyviai palinkdamas prie jaus. Jis taip stumtelėjo bronzinę baidyklę, kad toji vos išsilaikė ant postamento. Na, kol nepasirodėte jūs, tarė ji ir vėl šyptelėjo. Šitaip ėmi busti išmiego pilis. Šiame pasakojime nebus aprašomos visos to pabudimo stadijos, nors daug kas vyko anksčiau negu pakrantę užklojo naktis. Kai Haris Peinas vėl žingsnevo namo, jis buvo kupinas laimės, kaip tik tai gali būti laimingas žmogus mūsų laikiname pasaulyje. Jis brido per tamsius mėlynus, tos pačius mėlynus, kuriuose tiek kartų klajojo norėdamas užsimiršti. Šį kartą viskas jame skambėjo. Raudona jūra jo gyslose pasiekė aukščiausią potvinio ribą. Jo galvoje plaukė vaizdai, kaip pilis vėl skendi gelynuose, bronzinis tritonas spindi lyg auksas, o fontanas trykšta tyrų vandenio ar vynų. Ir visą tai sut viską pražydo nuo vienintelio žodžio žmogžudystė, nors jis vis dar neperprato jo reikšmės – Jis tiesiog patikėjo tuo ir pasielgė išmintingai, nes buvo vienas iš tų žmonių, kurie girdi tiesos balsą. Praslinko daugiau kaip mėno, kol Peinas pagaliau sugrįžo namo į Londoną susitikti su tėvu Braunu ir parodyti jam fotografiją. Širdies reikalai klostysi sėkmingai, kiek tai įmanoma šitokios tragedijos šešėlyje, tad ir toji tragedija mažiau slėgė jį. Antra vertus, ją vis tiek dengė dar nvėjo lemties šešėlis. Pastaruoju metu jis turėjo begalės darbų ir tik tada, kai Darnvėjų namuose gyvenimas lyg ir tvirtai įėjo į vėžės, o portretas seniai kabėjo ankstesnėje vietoje bibliotekoje, Peinoj pavyko nufotografuoti jį su magnio blykste. Prieš pasiūsdamas fotografiją antikvarui, kai buvo sutarta, Peinas užvežė ją dvasininkui, primiktinai to prašiusiam. Negaliu jūsų suprasti, tėvė Braunai, prisipažino jis, jūs elgėtės taip, lyg būtumėt senų seniausiai sprendęs tą problemą. Dvasininkas susikrimtęs papurtė galvą. Turbūt aš koilas per visą pilvą, bet niekaip neperprantu vienos smulkminus. Viskas taip aišku, taip paprasta iki tam tikro momento, paskui gal leistumėte man žvilgterėti į fotografiją. Jis pakėlė nuotrauką prie akių ir žemažiūriškai prisimerkė – ar kartais neturite didinamojo stiklo? Paklausė po kelių akimirkų. Peinas padavė jam stiklą ir dvasininkas įnyko įrėmiai studijuoti fotografiją, po kurio laiko jis prabilo. Įsižiūrėkite į knygą lentynos krašte prie patreimo. Ji vadinasi Popiežiais Joanos istorija. Hm, įdomu. O štai kita knyga tiesiai virš jos ant nugarėlės įspausta kažkas apie Islandiją – viešpatie, kaip netikėtai kitą syk atsiskleidžia tiesa. Ir koks aš mulkis, kad nepastebėjau to, būdamas tenai. Tai ką jūs čia aptikote, nekantri paklausė Peinas. Paskutinį nusikaltimo grandį, atsakė tėvas Braunas, ir tik dabar supratau visumą. Taip, manau, kad galėčiau nupasakoti tą tragišką istoriją nuo pat pradžios iki pat pabaigos. Bet kaip? Negalėjo atsistebėti Peinas. Ogi štai kaip, šipsodamasis atsakė dvasininkas, Darnvėjų bibliotekoje atsirado knygos apie popiežę Joaną ir Islandiją. Taip pat dar viena, kurios pavadinimas prasideda Friedricho religija ir kurį užbaigti man nebūtų sunku. Matydamas pašnekovą nekantraujant, jis prabilo rimčiau. Tiesą sakant, Šita smulkmena, paskutinė grandis, nėra jau tokia svarbi šioje istorijoje. Buvo kur kas keistesnių dalykų, netgi tokių, kuriuos palaikėme akivaizdžiais įrodymais. Pradėsiu nuo to, kas turbūt gerokai jūs nustebins. Darnvėjus mirė ne 7 valandą vakaro, jis buvo nebegyvas visą dieną. Nustebins šiek tiek per švelnų žodis, niūriai. Tarė Peinas, juk abu matėme jį tą dieną vaikštinėjant po studiją. Ne, nematėme, ramiai atsakė tėvas Braunas. Mes tik tai matėme ar manėme, kad matome jį, nustatinėjantį fotoaparatą. Argi jo galva nebuvo po juodų gaubtu, kai ėjote per kambarį? Bent tai buvo man įėjus. Neatsitiktinai jo figūra pasirodė man keista, ne dėl to, kad koja būtų buvusi trumpesnė, o dėl to, kad ji tokia nebuvo. Jis vilkėjo tokiais pat tamsiais rūbais, bet žmogus, besistengiantis imituoti kitam žmogui būdingą pauzą, visada krinta į akis, nes atrodo įsitempęs ir nenatūralus. Nejau iš tiesų manote, sušuko peinas krūptelėdamas, kad ten buvo ne darnvėjus, ten buvo žudikas, tarė tėvas Braunas. Jis nužudė darnvėjų dar auštant ir paslėpė lavono tamsiame kambarėlį ir pats pasislėpė ten pat juk ten jie dėlį vietas lapstytis, paprastai niekas ten neužeina, o jei ir užeitų, tai niekatė matytų. O septintą valandą jis nuvertė lavoną ant grindų, kad būtų galima viską aiškinti dar dviejų prakeikimu. Vis tiek nesuprantu, prisipažino Peinas, kodėl jis ėmėsi slapstyti lavoną 14 valandų, kodėl jo nenužudė 7 valandą vakaro. Leiskite man savo ruoštų paklausti jūs, tarė dvasininkas. Kodėl portreto taip ir nenufotografavo? Todėl, kad žmogžudys skubėjo nužudyti darnvėjų, kol tas nespėjo nufotografuoti. Matyti jam buvo labai svarbu, kad fotografija nepatektų ekspertui, žinančiam darnvėjų relikvijas. Patilėjęs dvasininkas negarsiai tęsiai. Ar dar nesupratote, kaip viskas paprasta – Juk ir jūs pats buvote padaręs vieną prielaidą, tačiau tikrovė pasirodė besanti dar paprastesnį. Jūs pasakėte, kad bet kuris žmogus gali nusigrimuoti ir pasidaryti panašus į vaizduojamąjį sename portrete. Bet juk kur kas lengviau padaryti paveikslą panašų į gyvą žmogų. Trumpai tariant, jokios darnvėjų lemties nebuvo – Nebuvo senovinio portreto, nebuvo senovinio keturailio, nebuvo nei legendos apie vyrą, pražudžiusį savo žmoną. Tačiau buvo kitas žmogus, labai klastingas ir labai sumanus, kuris norėjo pražudyti varžovą, kad pasigroptų jo nuotaką. Dvasininkas liūdnai šyptelėjo, tartum ramindamas ir tarė. Turbūt pagalvojate, kad kalbu apie jūs, tačiau ne jūs vienas lankėte tuos namus dėl romantiškų paskatų. Jūs pažįstate tą žmogų, gal būtų teisingiau pasakius, manote, kad pažįstate. Tačiau Martino Vudo, menininko ir senienų rinkėjo, sieloje žiojėjo tamsios bedugniais, kurių neįtarė esant ne vienas iš jo pažįstamų dailininkų. Pamenate, jį pakvietė pilį restauruoti ir katalogizuoti paveikslų – Nusigyvenusių aristokratų kalba tai reiškia, kad jis turėjo pasakyti darnvėjams, ko verti jų meno turtai. Jie nei kiek nebūtų nustebę, jeigu pilyje būtų atsiradęs portretas, kurio anksčiau niekas nematė, bet tą paveikslą reikėjo meniškai nutapyti ir Vudas tą padarė. Gal ir teisingi buvo jo žodžiai, kad jeigu tai ne Holbeino, tai nemenkesnio genijos kūrinys. Aš pritrenktas tarė Peinas, bet man iškyla dešimtys klausimų, į kuriuos neturiu atsakymų. Iš kur jis sužinojo, kaip atrodo darnvėjus ir kaip jis jį nužudė. Gydytojai atrodo taip ir nesusigaudė. Mačiau pas mis darnvėjai fotografiją, kurią atsiuntė Australas prieš atvykdamas, atsakė dvasininkas. O sužinojus, kaip atrodo naujasis įpėdinis, nebuvo sunku padaryti visą kitą. Gal mes nežinome smulkmenų, bet jas galima numanyti. Pamenate, jis dažnai talkininkaudavo darnvėjui tamsiame kambaryje. Man rodos tai ideali vieta, na, sakysim, įdurti žmogui užnuodytą adatą, kai aplink pilna nuodų. Žodžiu, visa tai nesunkiai įvykdoma. Aš negalėjau suprasti kitko, kaip voda sugebėjo vienu metu būti dviejose vietose, kaip jis galėjo ištempti lavoną iš tamsaus kambario ir atremti į fotoaparatą taip, kad po kelių sekundžių nugriūtų, nenulipdamas laiptai žemyn ir tuo pačiu metu ieškoti bibliotekoje knygos. Aš buvau mulkis, kad nepažvelgiau į knygas bibliotekos lentynuose – Tik tai dabar šitoje fotografijoje atsitiktinai pastebėjau paprasčiausią faktą – knygą apie popiežę Joaną. Pačią painiausią myslį jūs laikėte, pabaigai niūriai tarė Peinas, ką bendros su šita velneva gali turėti popiežiai Joaną. Nepamirškite ir knygos apie Islandiją, patarė dvasininkas, ir nežinia kokio Friedricho religiją. Belieka prisiminti, kas per žmogus buvo vėlionis Lordas Darnvėjus – Ir viskas nesusigaudė peinas. Jis buvo įsilavinęs ekscentriškas ir turėjo humoro gislelę, kiek žinau, tęsė tėvas Braunas. Kaip įsilavinęs žmogus, jis žinojo, kad po piežės Joanos niekada nebuvo. Kaip humorą mėgstantis aristokratas, jis galėjo sugalvoti pavadinimą Islandijos gyvatys ar kokį kitokį apie tai, ko tikrovėje nėra. Įmanydamas atkurčiau ir trečią pavadinimą – Fridricho didžiojo religija, o jos taip pat nebuvo. Nargi jums netrodo, kad tie pavadinimai surašyti ant nugarėlių knygų, kurios visai ne knygos, surikiuotų lentynose, kurios visai ne lentynos. Ach, štai kas, sušuko Peinas. Dabar aš supratau, tai buvo slapti laiptai kylantis aukštyn į tamsų kambarį, kurį parinko pats vodas, linktelėjo galva dvasininkas. Deja, taip ir tada viskas aišku. Be galo banalu ir kvaila. Už vis kvailiausia, kad nesupratau to iš karto. Visi užkibome ant romantiškaus senovės kabliuko. Čia ir nykstančios aristokratų giminės, ir griuvančios pėlys. Tai kaipgi apseiti be slaptų laiptų. Tai buvo katalikų kunigų slėptuviai. Ir aš nusipelniau, kad mane ten patubdytų. Iš rinkinio tėvo Brauno paslaptis. Tėvo Brauno paslaptis. Flambu, kadaise labiausiai išgarsėjęs nusikaltėlis Prancūzijoje, vėliau tapęs net privačiu detektyvu Anglijoje, jau senokai nebesivertė nei viena iš tų dviejų profesijų. Kai kas sakydavo, kad nusikaltėlio praeitis trukdė jam būti griežtų detektyvų. Šiaip ar taip, po romantiškų pabėgimų ir kitų nutrūkt galviškų nuotikių, jis ramiai leido dienas apsigyvenęs masinamai skambančioje vietoje – nuosavoje pilaitėje kažkur Ispanijoje. Toji pilis buvo masyvi, nors palyginti nedidelį, o rudame kalno šlaitė jodavo įspūdingas vinogino kvadratas, žaliavo lysvių dryžiai. Flambo per visą audringą praeitį išsaugojo savybę būdingą daugumai romanų ir visai nepažįstamą, pavyzdžiui, daugumai amerikiečių, sugebėjimą atsipalaiduoti – Šitaip dažnas didžiulio viešbučio savininkas svajoja tapti smulkiu fermeriu. Šitaip dažnas prancūzijos provincijos krautuvininkas staptelė tą akimirką, kai galėtų tapti niekšingu milijonieriumi ir supirkti visą priekybos gatvę ir paskiria savo gyvenimą namams bei domino. Flambo atsitiktinai susipažino su kilminga Ispane, vos ne iš pirmo žvilgsnio įsimylėjo, vedė ją ir gyveno savo dvarė Ispanijoje, gausindama šeimą ir nejausdamas nei mažiausio noro vėl pasibastyti. Bet vieną rytą šeima atkreipė dėmesį, kad jis neįprastai susijaudinęs ir nenustyksta – Išėjęs pasivaikščioti su berniukais, pralenkė juos, bėgdamas nuolaidžia nuokalnį pasitikti kažkokio žmogaus, ateinančio per slėinį, nors ta žmogus dar buvo tik taškas, juoduojantis tolumoje. Taškas palengva didėjo, beveik nekeisdamas formos, paprastai tariant, jis buvo vis toks pat juodas ir apvalus – Juodi dvasininko rūbai šituose kalnuose nebuvo retenybei, tačiau šitie, nors kasdieniški, bet ir beveik stilingi, rodė ateivę esant iš Britų salų. Jis artinosi nešinas trumpus storus kiečius su apvalia masyvę rankeną, kurį išvydęs flambo taip susigraudino, kad vos nepravirko. Šitas kėtis buvo dalyvavęs daugelį jų bendrų nuotikių prieš daugelį metų – Tėvo Brauno, flambo bičiulio iš Anglijos, čia seniai laukta, bet jis vis atidėliodavo kelionę. Draugai nuolat susirašinėjo, bet buvo nesimatę ne vienerius metus. Neilgai trukus tėvo Braun apsupa šeima, tokia gausi, tarsi būtų susirinkę viso kaimelio vaikai. Jį supažindino su medinėmis pauksuotomis trijų karalių statulomis, atnešančiomis vaikams kalėdų dovanas – Mat, Ispanijoje vaikais rūpinamas ypatingai. Taip pat supažindino su šunimi ir kate, su tvartų gyventojais, supažindino darė su kaimynu, taipogi atsinešusiu į šitą slėnį tolimų kraštų rūbus ir manieras. Tai buvo trečią viešnagės vakarą. Pilaitėje pasirodė išvaizdus svečias. Pagarbių nusilenkimų šeimininkams jam galėjo pavydėti bet kuris Ispanijos grandas – Džentelmenas buvo aukštas, lieknas žilas ir labai dailaus gymio, akinamai spindinčiais nagais, manketais ir sąsagomis. Tačiau prakauliame jo veide nebuvo nei šešėlio maneringo glebumo mūsų šalies karikaturistų paprastai siejamas su ilgais manketais ir manikiūru. Jis buvo stebėtinai žvalus ir energingas, jo akiai žvelgia atvirai ir smalsiai, nors tai nedažnai būna sulauku žilo plauko – Jau vien tai galėjo išduoti to e, vyriškio tautybę. Kaip ir išlavintame balse girdimas neukrojimas ir pernelyg entuziastingas visų europietiškų daiktų priskirimas klasikai. Taip, tai iš tiesų buvo pats Grandisonas Čeisas iš Bostono, amerikietis keliautojas, besilsintis po savo kelionių išsinuomotame gretimame dvare, panašioje pilaitėje ant panašaus kalno. Jis mėgavosi savo senapilimi ir gerbėti svetingą kaimyną, kaip ir vietinę klasiką. Mat flambo sugebėjo, kaip jau anksčiau minėjome, giliai įleisti šaknis. Galėjai pagalvoti, kad jis tarp savo vinogynų ir figmedžių praleido šimtmečius. Jis susigražino tikrąją diuroko pavardę, nes flambo arba fakelas buvo tik pseudonimas tokiam žmogui, kaip jis nuleido šalmo antveidį kovoje su visuomenė. Jis dievino žmoną ir vaikus, niekados nenueidavo toliau nuo namų, negu reikia pamedžiojimui. Įsibaščiusiam po pasaulį amerikiečiui jis atrodė įkūnijas tą optimistiško respektabilumo ir saikingos prabangos kultą, kurį ganėtinai išvalgus amerikietis taip vertino viduržėmio pajūrio tautose. Iš vakarų atriedėjęs akmuo džiaugėsi, galėdamas akimirką priglusti prie šitos pietų uolos, taip vešlėje paugusios samanomis. Kadangi misteris Čeisas buvo girdėjęs apie tėvą Brauną, jis nežymiai pakeitė balsą, kaip kalbėdama su įžymybe. Jam pabudo reporterio instinktas, taktiškas, bet nesutramdomas. Jeigu jis įsikirtų į tėvą Brauną kaip žnyplėsi dantį, Tai buvo atlikta kuo mikliausiai ir neskausmingiausiai, kaip tik tai sugeba Amerikos dantistai. Jis įdėjo išorinėme keimelėje po gerokai atsikišusią stogų atbrailą. Šitaip dažniausiai įeinama į ispanų namus. Prietema virto sutema, kadangi oras kalnuose atvėsta iškart po saulėlydžio, čia pat ant plokščių akmenų stovėjo krosneliai, žėrinti žarijų, akimis tartum supykęs gnomas ir marginant raudonais ašvaitų ornamentais grendinį, tačiau neįstengiant net lyštelėti masyviaus plikaus raudonų plytų tvoraus, kuri kilo į tamsiai mėlyną naktį. Prieblandoje šmežavo platus flambo pečiai ir į lenktus kardus panašus sūsai, kai jis atsistodavo prileisti tamsaus vyno iš didžiulės statinės ir išpilstyti svečiams. Prie krusnelės susigūžęs dvasininkas, jo šešėlėje visiškai sumažėdavo. Svečias iš Amerikos buvo elegantiškai palenkęs į priekį, alkūnę atsirėjėmės į kelį. Taisyklingų bruožų jo veidas buvo apšviestas, akise spindėjo gerai išauklėto žmogaus susidomėjimas. Drįstu užtikrinti jūs, serė, kalbėjo jis, kad jūsų meistriškumą išaiškinant Maiklo Munšaino žmogaus su dviem barzdomis – nužudimą mes laikome didžiausių triumfų nusikaltimų mokslinio tyrimo istorijoje.